Miércoles 5, sesión 1, continuación de clase 2. would like to lead the uh, mandala and uh, the prayers. ¿Alguien quiere guiar el mandala y las oraciones? Can do Spanish, English, Tibetan. Puedes hacerlo en español, en inglés, en tibetano, en sánscrito. <laughs> Yam Guru Namadaram Gracias a todos por venir tan temprano en la mañana. Se siente bien, me gustan especialmente las mañanas. Tenemos que terminar con la clase 2. Y vamos a tratar de hacer la clase 3 y poder volver al cronograma. So I was joking, but only half joking with Ceci on the way home last night. How many people did I manage to scare away? <laughs> Entonces ayer estaba haciendo un chiste a Cecilia la noche y estábamos haciendo un chiste sobre cuánta gente pude haber asustado ayer en la noche. So our challenge is continually to think, to try to make this material relevant for our lives. not just something theoretical or abstract. Entonces nuestro desafío es hacer que esto sea continuamente algo aplicable a nuestra vida cotidiana y que no sea totalmente teórico y abstracto. Porque estamos principalmente hablando de reinos que realmente no sabemos si existen o no. Apparently, comes a time when we will be able to confirm directly ourselves their existence. But for now, for most of us, I think it's kind of uh, theoretical. Y aparentemente va a llegar un día en el que vamos a poder comprobar realmente que existen, pero para la mayoría de nosotros en este momento es algo teórico. So we ask ourselves, you know, why are these other realms possible? And if so, how is it that they would come into being? Entonces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿es que estos reinos son posibles? Y en tal caso, ¿cómo es que pueden suceder? punchline Y entonces está relacionado con esta pregunta que es ¿de dónde vienen todas las cosas? Y ahí hay dos ideas claves que son la vacuidad y las semillas kármicas. Y eso es bastante historia. Y la mayoría de ustedes lo han escuchado varias veces. ¿Hay alguien en esta habitación que no haya escuchado la presentación acerca del virome? Todos los escucharon todas, muchas veces, por ahí una docena de veces. Okay, so you've got uh, an understanding of, to some, some degree, right? An understanding of emptiness and karmic seeds. Entonces, en algún grado ya tienen un entendimiento sobre la vacuidad y las semillas kármicas. So I think our goal, I mean, the way that I relate to this material and the way that I try to embrace it as something that's helpful. Esa es la manera en la que yo me relaciono con este material y lo abrazo como algo que puede ayudarme. So trying to just increase my sensitivity to how uh, uh, seeds I'm planting through the way that I'm thinking, the way that I'm how I'm speaking, and what I'm how I'm acting physically. How those seeds are um, are influencing or determining my reality. Entonces la forma en que yo lo abrazo es tratar de estar más sensible en cómo estas semillas son plantadas en cómo hablo con los demás, cómo pienso de los demás y cómo actúo con los demás y cómo esas semillas que estoy sembrando están creando mi realidad. And we see here, you know, um, in, in the human world, you know, we can observe ourselves with maybe ourselves and, and certainly with other the experiences that other people seem to have. Entonces en este reino humano podemos observarnos a nosotros mismos o observar las experiencias que otras personas están teniendo. That there's quite a range of experience that people are having y hay un rango que es bastante amplio de experiencias posibles que puede estar teniendo la gente. Algunas personas son muy pacíficas y parece que sus vidas van bien y aparentemente no tienen demasiados traumas que están rodeándolos. Yeah, and other people seem to be having a lot of trouble. You know, there seems to be like a lot of negative stuff happening in their life, attracting a lot of negative things, uh, violence, and then sometimes a lot of violence. Y algunas otras personas parece como les estuvieran pasando un montón de cosas, como si estuvieran atrayendo un montón de fuerzas negativas, especialmente con la violencia y mucha violencia. You know, you see people who seem to be more and more opening their heart and full, filled with joy. Ves personas que están cada vez más abiertas en su corazón y cada vez más llenas de alegría y de gozo. Y después ves otras personas que están volviéndose locas por causa de la ira o de los celos y demás. Y si es verdad que todo lo que estamos experimentando viene de semillas. then could there be even more extreme results at either end of the spectrum uh, mm. that could ripen? Entonces es que podría haber resultados que todavía van más allá de estos, eh, de estos eh, extremos eh, del espectro. You know, so frankly, it's not a nice thing to talk about, uh, but that's you know, if people get, you know, people are suffering really, really intense hatred, you know, something darkly. Uh, very strongly daft like that. Entonces no es algo, francamente no es algo muy agradable de lo que hablar, pero hay personas que están sufriendo de un odio que es muy, muy intenso y muy oscuro. You know what? those kind of seeds. I mean, what's what? You know, we just speculate or entertain the view. You know, how how could those seeds possibly ripen? Entonces ese tipo de semillas, bueno, entretenemos esta visión de preguntarnos de dónde pueden surgir estas semillas. And then for me, you know, when I think about those things, it, it, you know, then I can entertain a little more these, these other places that I cannot see myself. Y entonces, en la medida en que pienso más en esto, puedo abrirme a esos lugares que quizás yo no estoy pudiendo ver. Mm-hmm. So, you know, I'm not saying that they're true. I don't have any great realizations about them or anything like that. Entonces no estoy diciendo que son verdaderos porque no tengo ninguna realización sobre ellos ni nada por el estilo. <laughs> Um, realmente no sé tanto, de verdad. Um, uh, thank you for the opportunity to teach anyway. <laughs> Pero bueno, igual gracias por la oportunidad de dejarme enseñarlos. Y realmente no les estoy diciendo qué es verdadero o cómo tienen que estar pensando. But I have noticed that uh, as I've tried to develop more and more sensitivity to the idea of seeds and how that's uh, determining our world, that I, I can entertain the existence of these other realms in a, in a greater way than I could before. Pero me estoy dando cuenta que en la medida en que em, me comprometo más con esto de las semillas y cómo las semillas están creando la realidad, puedo asimilar de mejor manera todas estas ideas mucho mejor que lo que lo podía hacer antes. And, also, I, I sort of look around and I, you know, observe people, and it, and it looks like people are kind of you know, sometimes y entonces también observo alrededor y miro a las personas y veo que parece como que las personas a veces están encaminadas hacia arriba y otras veces hacia abajo. So you know, uh, heard of the author C.S. Lewis, uh, the, English writer. He wrote the Narnia Chronicles. Todos escucharon del autor C.S. Lewis que escribió las Crónicas de Narnia. Yeah. he was also a, um, a colleague and a friend of uh, Tolkien who wrote the, wrote the Lord of the Rings. Y él era un colega y un amigo de Tolkien que escribió El Señor de los Anillos. And even if we didn't read the book, because it's about that thick, and it just goes on and on and on. <laughs> y aún si no leíste el libro, porque es así de gordo y continúa y sigue y sigue. If you ever tried to read The Lord of the Rings, I mean, the battle scenes are just described in infinite detail, page after page <laughs> after page. si trataste de leer el libro, las batallas son descritas como páginas y páginas y en detalles y más páginas. So kind of easier to watch the films that came out, what, about five, four, five years ago, something like that? Es más fácil entonces mirar las películas, ¿no? Que ya salieron por ahí hace cuatro o cinco años. They're, they're making The Hobbit right now. Um, in similar locations. That those films were filmed in New Zealand, and they're making the, the making the Hobbit right now. Entonces esas películas fueron filmadas en Nueva Zelanda y ahora están haciendo el Hobbit en este momento. I was in New Zealand at the end of last year, and uh, we <coughs> we're getting a. Um, a coach, and the driver said, over there you see the tents, that's a secret filming location for The Hobbit, but you can't tell anyone. <laughs> Entonces estuve en Nueva Zelanda el año pasado y cuando estaba en un taxi, el que quien manejaba me dice, allá ves las carpas, pero no le digas a nadie que ahí están las películas del Hobbit. And then what's that? What's the name of that English actor who plays the elf? ¿Cómo es el, el nombre de ese actor que hace el papel del elf, del elfo? Orlando Bloom. Yeah, Orlando Bloom. Yeah, so he um, he was on the cover of the newspaper in uh, in Queenstown, which is a very scenic town close to where they were filmed. Because he came in and had a coffee and a breakfast at one of the local restaurants, and his page was his photo <laughs> was on the front page. Entonces él estuvo en la tapa de un diario que se llama Queenstown eh, porque fue a tomar un, algo en un bar y lo pusieron en la tapa del diario. I think they even described in the article what he had for <laughs> breakfast. <laughs> y creo que incluso en el artículo del diario describían hasta que había tomado de desayuno. So it's kind of celebrity obsession, you know, he had a coffee, it was white, it was sugar or something. <laughs> y eso habla como de nuestra obsesión que fue con café o con un poco de azúcar o no. Anyway, the, I'm getting distracted, but the reason I mentioned those um, uh, Tolkien and C.S. Lewis. Entonces me estoy distrayendo, pero la razón por la que les estoy hablando de C.S. Lewis. C.S. Lewis was a very, he was a, an atheist uh, originally, and, and, then during the course of his um, time at, I think it was Cambridge, he, um, he became a uh, Christian. Entonces es porque en un principio él era ateo, pero después de sus estudios en Cambridge se transformó en cristiano. And he actually became a, very deeply committed Christian. and if you read his stuff, his uh, writings, he has a very dynamic view of Christianity. Y se transformó en un practicante muy dedicado al cristianismo y si leen sus lecturas te das cuenta que fue muy profundo en esta práctica. So one, one book that he wrote is called uh, Mere Christianity. Uno de sus libros que escribió se llama Mirror. Mere. Mere. Like just like M E R E. Yeah. Y como mero cristianismo. Yeah, I don't know if it's been translated into uh, Spanish. Mero. Yeah. Anyway, it's a really really interesting presentation, and I found it very much in sync with uh, similar to the Buddhist worldview. Es una presentación muy especial y para mí tiene mucha relación con el mundo del budismo. Particularly in the idea, he, he says um, that we can never stay still. In any moment, we're either acting in a way that's going to bring us closer to being Christ-like, or we're descending into um, into a, um, I think he says descending into hell, you know, becoming a, um, a very, how to say it, not too dramatically, you know, a very unappealing kind of being, you know, but we never stay still. Like we either, in every moment, the way we're acting, we, we're, is determining whether we're going up and down. Entonces principalmente se asemeja en el sentido de que dice que nunca te podés quedar quieto. cada vez que estás actuando o te estás acercando a una energía más crística o más hacia abajo, cree que incluso dice de los infiernos, pero siempre que estás actuando o estás yendo hacia arriba o estás yendo hacia abajo. So, you know, as I say, I mean, I look around and I see people, and you kind of wonder what seeds they're planting for their. Um, if it's true that there's a next life, uh, that's also, you know, a question that we all need to resolve. I kind of wonder, like, what they sign themselves up Entonces yo miro alrededor a las personas y me pregunto qué tipo de semillas están sembrando. Y si es que existen vidas futuras, esa es una pregunta que cada uno tiene que desarrollar. Eh, me pregunto qué tipo de vida van a tener. And of course I wonder what I might be setting myself up for. And maybe I care more about that than anyone else, but that's just, you know, that's a statement at my level of <laughs> my concerns are. Y también me preocupo, por supuesto, de que hacia dónde me voy a encaminar yo, ¿no? Pero bueno, eso es un nivel personal y por ahí es hasta más importante que lo que están haciendo los demás. Yeah, yeah, that, that's a reflection of my own still great selfishness. Y ese es un reflejo de todavía todo mi egoísmo. So, for example, I know someone who's going recently divorced and they're fighting, slugging it out in the court with the ex-wife over money and custody of the children. Entonces hace poco me enteré de un divorcio, de que están peleando él y ella por dinero y por la custodia de los niños. Y parece como si esta persona estuviera completamente empapado de enojo. Uh, Hasta diría un poco de odio. and they're trying to just hurt the ex-spouse. Están como tratando de herir al ex esposo o esposa. So where's that going to lead to? You know what? Having you know months and months of those kinds of those kind of thoughts. You know what's what's a possible result of um, going down that emotional, that mental road? ¿Y dónde es que podría llevarte esa actitud, no? Tener meses y meses de ese estado emocional, ¿por qué camino hacia abajo te puede llevar esa continuidad? Entonces, en la medida que estudiamos más acerca de la vacuidad y las semillas kármicas, es como que ya se está más peligroso dejar que tu mente se entierre en ese tipo de pensamientos. You know, and then you see people, we talked a little bit about craving spirits this morning. Um, you see people who are very, who seem to be kind of very greedy and very selfish. Entonces estuvimos hablando de los fantasmas hambrientos y parece que nos vemos personas que son muy egoístas, eh, amarretas you know, and you, and you start, you could ask yourself, well, where's that going to be headed? Particularly if they're ignoring the needs of people around them and they're just trying to keep everything for themselves under some delusion that's going to make them happy. Entonces también nos preguntamos, bueno, hacia dónde se van a encaminar esas personas, ¿no? especialmente si están tratando de acaparar todo para ellos mismos, sin importarle a los demás y con cierto eh, engaño de cómo funcionan las cosas. Y recuerdo que hace unos años estuve visitando a una amiga mía y su pareja en Australia. Y son muy buenas personas los dos, pero les encanta fumar un montón de marihuana. At least he did. I don't know if she was, but he, he really smoked a lot. Sí, eh, por lo menos él sé que fumaba mucho, ella no sé, pero él sí fumaba mucho. And, and I was visiting them, and, I, and I, I had this image still quite vividly in my mind. They were both sitting on the couch and they were drawing on a cigarette. Entonces yo los iba a visitar y tenía esta imagen todo el tiempo en mi mente, que estaban los dos en el sofá así fumando. And they just kind of had this kind of vacant, slightly vacant, sort of blanked out look. y tenían como esta mirada ausente y vacía. You know, they just like this, right? And, and, and, it, and it, it alarmed me at the time. I, I felt this great um, unease with, with the image that I was seeing. Entonces en ese momento sentí como una alarma interna, algo que no me gustaba con esta imagen que yo estaba viendo. And, and again, we'll talk about it this morning, but then, you know, and then later I learned a little bit about the animal realm and the causes of the animal realm. Lo vamos a hablar más adelante, pero entonces yo después estuve estudiando acerca del reino de los animales y las causas que te llevan a ese lugar. And, I start to wonder, you know, what, what seeds are when you kind of just get into that dull state and then is it going to lead to some kind of stupidity? Entonces, después te empezás a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de semillas te va a generar estar en ese estado de somnolencia y el tipo de estupidez que estás creando. And it was like I was starting to see human beings take on a flavor of that, that if left unchecked, the trend to continue and strengthen. Is that possibly where it might end up? Entonces podía ver que había humanos que tenían ese sabor de esa conducta. Y entonces decía, bueno, si lo, no lo revisan y no hacen algo al respecto, probablemente puedan dirigirse hacia esos lugares. So I think it's important to say that in, in this tradition, in this worldview, None of this is like a moral judgment of other people. We're not like criticizing or, or judging them for being bad people or anything like that. Y es importante decir que en esta tradición eh, de nada se trata de juzgar a los demás. No los estamos juzgando diciendo que están mal o que están criticándolos. It's not like you're a bad person, someone's going to send you to hell and, and, and all that kind of stuff. It's not, it's not like that at all. Sí, no se trata para nada de decir que es una mala persona y que entonces alguien te va a llevar a los infiernos. Para nada es así. it's more like we're just creating it for ourselves. We're setting, we're, we're setting ourselves there through the ways, our patterns of behavior. Es más como decir que estamos creándolo nosotros mismos. Nosotros mismos estamos a través de nuestros patrones eh, llevándonos a nosotros mismos. So I guess our first, like, confess with myself, you know? Like, it's firstly, like, I, I want to make sure that I don't, I want to avoid bad habits, bad trends, bad, bad patterns that are gonna send me down. Not because I'm a bad person, not because it's a punishment, but it's just I'm, I'm taking myself there through my patterns of behavior, especially my thoughts. Entonces es importante confesarse uno con uno mismo, especialmente yo trato de evitar estos malos hábitos, estos malos patrones o estos trenes que me van a llevar hacia abajo. Y nada más que porque estoy llevándome a mí mismo hacia esos lugares. And Entonces después también nos podemos volver más sensibles a estos patrones de conducta que también las personas que nos rodean están generando. then maybe we can use this material that we're studying in this third chapter of the Abhidhamma to uh, develop more compassion. Y entonces en ese caso podemos usar este material que estamos estudiando en el tercer capítulo Abhidharma para poder cultivar más compasión. Because if the thing about the seeds and emptiness, the pen are true, if these other realms are therefore become possibilities, then it's a big deal the way that not just me, the way that everybody is um, acting. Porque entonces, si esto de la vacuidad y la lapicera y las semillas kármicas es verdadero, entonces es realmente importante despertarnos a qué están creando estas semillas y todo lo posible que está sucediendo. So that's just how I try to use material to make it less abstract and um, real. Este es el modo en el que yo trato de usar el material para que sea menos abstracto y más real. Because in Buddhism, nothing we ever study is meant to be just uh, for the sake of some sort of intellectual knowledge or anything like that. Porque en el budismo nada de lo que estudiamos tiene un fin que es solamente conocimiento intelectual. Every single piece of information we ever learn um, in the Buddhist tradition is meant to be 100% practical and real for our lives. Entonces cada parte que estudiamos de las enseñanzas budistas está en el objetivo de ser totalmente práctico y aplicable a nuestras vidas. And if we find that we're, if we're studying something that doesn't seem that relevant, then I think we have to challenge ourselves to find a way to make it relevant. And there's many different levels at which we can do that, and that's all fine. Entonces, si estuviéramos estudiando algo que para nosotros no es muy relevante, tenemos que desafiarnos para hacerlo relevante. Y hay un montón de, niveles en el que podemos incursionar para que eso suceda. So, there, were there any questions that people kind of had overnight in their sleep that they would like to ask before they before we uh, forget? shall we just push on or wrap up eh, ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga que le quedó de ayer a la noche por ahí y podemos darle ese tiempo ahora antes de seguir? mi pregunta es, mi pregunta es si la tradición tibetana, los van a meditar en forma, o de, recursos de bodhisattva, y eso los lleva a evitar esas eh, limitaciones. No entendí. Okay, my question is, um, I guess um, the Tibetan meditators, the big meditators, eh, they would never meditate and uh, try to get the rounds of the form and no, and no form. They, when they do, they, they do um, focus meditation or compassion or love meditation, but they won't try to get into the, the other ground or yes if they're um, if they're well trained, yeah, they're properly trained, then they wouldn't be pursuing that as a goal. Entonces, si estuvieran bien entrenados, no van a hacer que ese sea el objetivo. not No, yeah. But reaching those realms is also apparently this is reaching those levels of meditation, and it's theoretical <laughs> for me. It's apparently very. Uh, You know, it's very appealing. I mean, it's blissful because the mind is so um, relaxed. Is that too much? To, yeah. Entonces dicen que alcanzar estos re, estos estados, ¿no? De, de estos reinos, para mí todavía es teórico, pero dicen que es muy agradable. Eh, Sí, atractivo, appealing. So does that mean that no meditator in this tradition never got no. attached to it and didn't kind of? I mean, I, I know that. So hopefully they're well trained enough to catch it and go, okay, now I'm getting attached to the pleasant sensation and I need to make sure, start directing my mind to a more virtuous object. Entonces podemos decir que ningún medita meditador de esta tradición alguna vez sintió apego por estos estados que son tan atractivos. Por ahí lo que pasa es que tienen como se pueden dar cuenta y cuando se ven allá mismo se vuelven a dirigir para no quedarse apegados ahí. Porque if you think about it, uh, most of us our minds are like a fly, you know, like a fly is constantly jumping from one thing to another. They jump on there, and then they, a few seconds later, they need to go over there, and they keep moving, <laughs> never still. Porque si lo piensan, la mayoría de nosotros, nuestras mentes son como un mosquito, como una mosca, ¿no? Que se posa en un lugar y después se va a otro lugar y después a otro y nunca se queda quieto. You know, we're doing the same things. We, our minds are constantly moving from one object to another. When, when, the, when's the break going to be? <laughs> Y nosotros estamos haciendo eso mismo, nuestras mentes están así yendo de un lugar al otro constantemente, como ¿cuándo va a ser el recreo? Yeah. Well, my knees hurt, my back hurts, um, I'm hungry. Me duelen las rodillas, me duele la espalda, tengo hambre. What am I going to have for lunch? Mm, ¿Qué voy a almorzar? What am I going to do this afternoon and this evening? Mm, ¿Qué voy a hacer esta tarde? Um, like that. So we reach these deep states of meditation, even if you just like through watching your breath or trying to clear your mind of all thoughts. Entonces, si alcanzas estos estados de, de meditación, ya sea por, a través de tu respiración o porque estás tratando de despejar tus pensamientos. I mean, it's really appealing because finally your mind is not moving like that, and you realize what a suffering it is to have this mind that just can't stay on an object and be content. <laughs> Entonces es muy agradable porque es por, como por fin, ¿no? Podés hacer que tu mente se quede en un objeto y que esté contenta ahí. And there's a corresponding physical bliss as well. Y también hay un gozo físico que se le corresponde. Um, you don't feel the gross, uh, the, the gross outer body of bones and flesh, and you know you ¿No sentís este cuerpo externo burdo, hecho de carne y de huesos? Y te sentís muy liviano, entonces es una sensación de gozo físico. Yo conozco a este meditador que vive en Arizona, que no es de nuestro linaje más cercano, pero es muy amigo. And I think he's in his late 60s and he has a few health issues. Y está como al final de sus 60 años eh, y tiene unas situaciones de, de salud. But I hear I understand that he's over many, many years of dedicated practice every day, he, he's able to, to reach the, um, I think he's able to reach the form, at least the form realm levels. pero después de muchos años y mucha práctica de meditación he escuchado que puede alcanzar estos estadios del reino de la forma en su meditación. Y cuando está en esa meditación también es un alivio porque no siente el dolor en su cuerpo. Uh, suspended temporarily by virtue of the mind uh, sus dolores se suspenden porque la mente está asentada en otro lugar, la mente está fuera del reino del deseo. So I don't know where your respective levels of meditation are. Um, no sé dónde están sus niveles de meditación. Uh, <laughs> Ojalá que estén muy, muy increíbles. uh, to attach to the mental and the physical bliss that comes with um, reaching shamatha and uh, entering out of, the, out of the desire realm. Y tenemos que estar muy atentos de no caer en este apego físico o mental cuando alcanzamos shamatha o cuando vamos más profundo. Yeah. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, so we'll So I think we finished last night. We were at the form Anoche estábamos terminando lo que es el reino de la forma. So our meditation is pretty good. Entonces nuestra <laughs> meditación ya está muy buena. Hopefully we were directing it on to emptiness or something like that, but, uh, y, con la esperanza de que quizás la estábamos dirigiendo hacia la vacuidad o algo parecido. And we talked, so we talked about what kind of meditation in this life would, would send you into that realm in the next life, right? Y hablamos de qué tipo de meditaciones que haces en esta vida te van a llevar a ese reino en tu próxima vida. Yeah. And so it's basically just a continuation of that same pattern, but getting more subtle, which is the cause for um, reaching the formless realm. Y entonces es, básicamente es continuar con ese patrón, pero que se hace de una manera más sutil y entonces alcanzas el reino de la sin forma. Yeah. So, and we, we spoke last night about causal levels of meditation and then result levels. Y anoche estuvimos hablando de las meditaciones que son causadas, que causan y causales, gracias, y las meditaciones que eh, son resultado. Yeah, so the causal level is what? La meditación causal es cuál? La causa, causes you to liberate. Yeah, so where are you doing it and when and. La causa que You do that a human being. Yeah. And then it causes you to be reborn as a, another being. Yeah. Eh, la causal es la que haces como ser humano y el resultado es el, es el estado de un ser eh, de placer. Es el próximo renacimiento. Yeah. So there are levels outside the desire realm that we're reaching in meditation in this life as a human being. Our bodies sitting here at Be Kind but our mind is ascending out of the desire realm. Entonces esos niveles que alcanzamos mientras estamos en el reino del deseo, o sea, nuestro cuerpo se queda acá en Be Kind, pero nuestra mente asciende hacia el reino de la forma, yeah. sale del reino del deseo. And you do that consistently enough and long enough in this life as a human and the mind gets habituated to that level of consciousness, you die, you maintain that level of consciousness and you're reborn in that higher realm. Entonces haces eso con consistencia una y otra vez y entonces tu mente se habitúa a ese lugar y cuando morís se queda en ese lugar. Y entonces alcanzas un renacimiento en un lugar que tiene un estado meditativo que se corresponde al nivel de meditación que cultivaste en tu vida anterior. So there's four causal levels and four resultant levels for the formless realm. Hay cuatro niveles causales y cuatro niveles resultados para el formless realm, para el reino sin forma. Yeah. So I'll quickly give you the names. This is a homework question. The names of the four. We'll do first the four resultant levels. Entonces les voy a dar los nombres. Esta es una pregunta para la tarea. Les voy a dar los cuatro resultados. So these are the names of the. Resultados o causales. No, resultados. You're going to give the result, right? So these are the names of the levels at which you're reborn in the formless realm. Estos son los niveles a los que podés renacer dentro del reino del sin forma. So the first one, and these are in ascending order. Y están en un orden ascendente. First one is um, limitless space. El primero de ellos es el espacio ilimitado. That was one you had uh, last night. That's where uh, Ceci was last night. <laughs> Ah, eso fue lo que dijo Ceci ayer en la noche. Then the next one is limitless awareness. El siguiente es conocimiento sin eh, límites. ¿Cómo? Sin límites. Yeah. Conocimiento sin límites. And then the next one is in Tibetan is qiyang mei. It's nothing at all. El siguiente en tibetano se dice Chi Me, que quiere decir nada en absoluto. Y el cuarto se llama el pico de la existencia cíclica. En tibetano, repite por favor. Sí. Say. Say. See, say. See, say. The second one's a little tricky. It's not say, it. say. Like with T before it. El segundo es un poquito tramposo porque no es. Sí, <laughs> say. es con la T, S. See means uh, existence, meaning here um, suffering existence. Cyclic existence. El sí significa existencia y quiere decir esta existencia de sufrimiento cíclica. SI. And then uh, se is the peak, like the absolute top. T S E es el pico, es lo absoluto, en la cima absoluta. So Tse is the peak of psychic existence. It's the most subtle level of consciousness that you can reach on that path. of meditation. Entonces, sí se es el pico eh, y es el nivel más sutil que puedes alcanzar en la meditación, en este camino, en ese sendero. So that's it. It's like you, you, you maxed it out. There's nothing further, <laughs> nowhere, nowhere further you can go. Y eso como lo máximo, lo masterizaste. No hay ningún lugar más allá al que puedas ir. But it's not liber in the Buddhist tradition is not considered liberation from suffering. Pero en la tradición budista no se considera liberación del sufrimiento. And they say, uh, according to the Buddhist tradition, who uh, believe in past lives, we've been there many times in our past lives. We, we've gone through all the levels, we've reached the peak of psychic existence. And we're still here. y según la tradición budista que cree en vidas pasadas, dice que hemos estado ahí un montón de veces, que ya alcanzaste el pico de la existencia y que igual estás acá. It was no permanent solution to our suffering. We, we're back here, we did well, we're human life again. Entonces no fue una solución permanente para nuestro sufrimiento, porque hiciste bien y ahora estás acá. But if you're like me, we still have mental afflictions, uh, we still have physical sufferings. Pero si sos como yo, todavía tenés aflicciones mentales y tenés sufrimientos físicos. Yeah, so it didn't really, they say it doesn't mean too much that we went all those places in the past. It hasn't, it hasn't changed the, the overall condition that we, that we still, um, that we still have. Entonces no significa mucho que hayas estado en esos lugares en el pasado porque no ha transformado tu condición principal que estás teniendo ahora. Sí. ¿Cómo es que podés decir que estuviste ahí? How can you tell that you've been there? How can you do, why do you know it? Uh, well, it's mainly that's I'm, that I, I'm not saying that I directly have knowledge. This this is the Buddhist tradition. Uh, Entonces yo no digo que yo tengo el conocimiento, sino que esta es la tradición budista. But basically the theory is this: uh, we've had infinite past lives. Y básicamente la teoría es esta: hemos tenido infinito número de vidas pasadas. Given infinity, you've done everything. y <laughs> dado que es infinito, has hecho todo. Logically, at least once, you, you know, you, you, you, you covered all the possible permutations of uh, realms, existences, mental afflictions, everything. Y lógicamente, por lo menos una vez, tuviste que cubrir todo el espectro so eh, we, de todos los reinos, de las aflicciones mentales, de todo. So you have to say at some time we got there. In fact, many, many times we got there. Entonces tenés que decir que por lo menos alguna vez alcanzaste ahí. Incluso muchas, muchas veces has estado ahí. Many more times, according to the Buddhist tradition, we spend lives in the lower realms, but that's another <laughs> story. <laughs> y de acuerdo a la tradición budista, hay muchas más veces que has pasado en tus re los reinos inferiores, pero bueno, esa es otra historia. Y la vuelta acá a, a la vida humana. And coming back to the human life is, a eh, it has the aim and the objective to go for enlightenment. Yeah, sure, why not? See, por qué no? Why do we come back? That's the question. Why do we come back? Yes, as a human. Oh, we come back as a human? If we were already, why are we coming back as a human? Well, eventually, you know, because we have there's so many like karmic seeds. It's like a lottery. Eventually, the number has to come out to get a, another human life. Entonces eventualmente son todas semillas kármicas y es como una lotería. En algún momento va a surgir el número para que vos puedas llegar a un reino humano. Pero de acuerdo a la tradición budista, en tu vida anterior has actuado muy bien para poder tener ahora esta vida. I mean, basically, to stay out of the three lower realms and to come back as a human, we have to strictly avoid the ten non-virtues. Entonces, para poder no volver a renacer en los reinos inferiores y tener un renacimiento humano, tenés que inevitablemente haber evitado las diez no virtudes. Which is kind of impossible, but at least purifying them. <laughs> es como casi imposible, pero bueno, por lo menos purificarlas cuando las hacemos. But that's not necessarily enough to get a life where you have we have access to spiritual teachings and spiritual teachers and so forth. It's just that will keep us out of the lower realms. Pero eso ni siquiera es suficiente para tener enseñanzas y maestros espirituales. Eso lo único que va a hacer es impedirnos caer en los reinos inferiores. There's kind of more causes, I think, to create a life, a more precious human life where we have teacher teachings. Tiene que haber otras causas también para poder tener este estilo de vida tan precioso donde encima tenemos atracción por estos caminos y tenemos enseñanzas y tenemos maestros que nos guían. Entonces estos de los que hablamos son los cuatro niveles resultados del reino del sin And then the names of the four causal formless realm levels, of which there's also four because they correspond with each other. Y ahora vamos a hablar de los cuatro niveles que son causales para el reino del sin forma y son cuatro porque se corresponden entre sí. Pero ¿cómo puedes estar en el tercero? Nada en absoluto. How can you pin the third one? Nothing at all. ¿Cómo puedes estar en el tercero? Nada en absoluto. Yeah, I don't know. <laughs> Yo no sé. I mean, it's not literally, it's like it's feels almost, I think the idea is it's like you're emptying your mind of all thoughts and it's almost, it's, it's not completely literal. No creo que sea totalmente literal, por ahí es como que estás vaciando tu mente de todo tipo de pensamientos, pero por ahí no es literal. So the names of the four causal levels are, fortunately, the first three are the same: limitless space, limitless awareness, and nothing at all. Entonces, los primeros tres nombres de los causales son los iguales a los primeros tres de los resultados. Espacio sin límite, conocimiento sin límite y nada en absoluto. Except, okay, but, but then the causal level for the peak of cyclic existence is called neither conception nor non-conception. Pero el, la causa para el cuarto, que es el pico de la existencia cíclica, se llama ni concepto ni non, eh, non conception, ni concepción ni no concepción. Yeah, okay. Do you mind if we take a five or ten minute break at this stage? ¿Les parece si nos tomamos un recreo de 5 minutos, 10 minutos? I need to take a break. I wish I had arrived five minutes later. I interrupted everybody. Okay. All right. And then we're wrapping up. So, Matas, were you satisfied with that idea that just given infinite past lives, Buddhism says that. Marcos, ¿te satisface esa idea de, eh, de que como el budismo dice que somos infinitos, infinitas vidas, entonces podemos pensar de esa manera? Pensaba eso, pero también pensaba que viendo seis opciones, estar infinita Entonces, eh, I thought of that, but then because there's only six options, then we could be like infinitely in the first five. Yeah, well, they would say that. Um, I mean, given so many chances, um, eventually you would also have covered everything in, all, in the entire, every part of the cycle. Entonces dicen que habiendo tantas posibilidades, eventualmente vas a cubrirlas todas en lo que es el ciclo. And if you roll the dice enough times, you know, the numbers, every is going to come up. Si, si arrojaras los dados infinitas veces, todos los números van a salir. Yeah, that, that, that's, that's the theory. Esa es la teoría. And it's just theory for me too. I don't have any the realizations of this. Y dice que es teoría para él también que no tiene realizaciones sobre esto. I mean, if you really want something to think about, it also means that we've had every kind of relationship with everybody else. Y otra cosa para pensar entonces es que quizás hemos tenido todo tipo de relaciones con todos los demás seres. You know, like being your child, your mother, father, spouse tu hijo, tu madre, tu padre, tu esposo. We've been that with, for everyone and with everyone. Hemos sido eso para todos y todos con nosotros. Yeah. Oh, that makes me feel <laughs> a little uncomfortable sometimes. Comfortable. <laughs> Uncomfortable. Eso te hace sentir a veces un poco incómodo. Yeah. At least I was a monk, you know, I don't have to <laughs> worry about so many things. Por lo menos yo soy un monje y no me tengo que preocupar tanto de muchas cosas. Just joking. No, Solo un chiste. Oh, maybe not joking. O quizás no tanto. <laughs> okay. So, I think through our study of the form realm and the formless realm, we will we'll get, hopefully, you'll have now a greater appreciation of of why Buddhism says that certain meditation techniques are, are worth pursuing and, and, and some are not ultimately worthwhile at all. Entonces creo que a través del estudio que estamos haciendo sobre el reino de la forma y el sin forma, vamos a entender por qué es que el budismo dice que hay ciertas técnicas de meditación que son más efectivas que otras o que te llevan a ciertos lugares en vez de otros. By the way, I don't, need, I don't mean to disturb your minds about what I said just before. <laughs> It's, it's all good. Pero no quiero perturbar sus mentes por lo que dije antes, ¿sí? Está todo bien. Yeah. Um, so to confirm, to, to see emptiness directly, they say that we do need to take our minds up to the preliminary, preliminary level of the first level of the form realm. Entonces para que, quede claro, para poder ver la vacuidad directamente tenés que llevar tu mente al primer nivel de los niveles del, del primero del reino de la forma. Entonces tenés que alcanzar un nivel de shamatha, un nivel, nivel perfecto de meditación que está afuera del reino del deseo. meditating Be Kind in your bedroom, but your mind has gone entonces tu cuerpo está acá meditando en tu habitación o acá en Be pero tu mente se tuvo que haber ido al reino de la forma. But Y en la tradición budista, una vez que alcanzas ese nivel, te podés quedar ahí, no tenés que necesariamente ir a través de los niveles superiores de meditación. I mean, you could just to confirm to yourself that they exist, but um, not as any, not as a goal in and of itself. Podrías hacerlo para confirmarte a vos mismo de que existen, pero ese no es el objetivo. So uh, people, uh, eh, on uh, eh, going through the levels just because they like they they see that, tienen they have a taste of the next level and they want to go there. Yeah. It's not because it is necessary according to like, a spiritual path. Yeah, it's called a... Uh, que lo que pregunté entonces es que la gente sigue avanzando en esos niveles. Pregunta que entonces la gente sigue avanzando en esos niveles por un tema de que percibe el sabor del próximo nivel y le dan ganas de seguir, no porque sea necesario para el camino espiritual. Eso se lo llama un camino mundano. Yeah, path of, of, of constantly seeking a uh, more and more subtle level of consciousness. El camino de estar buscando constantemente un nivel cada vez más sutil de conciencia mental. And, and taken to its extreme, that brings you to uh, the peak of psychic existence, and it, and, it, and it tops out there. Y llevado a un extremo, eso te lleva a Sitse, que es ese pico de existencia, y ahí te quedas. Yeah, and you can't, you, you can't go any further, and um, and eventually you, we must fall from that being at that level. Y no puedes ir más allá, ¿no? Y eventualmente vas a tener que caerte de ese nivel. Yeah. Those are levels of meditation. Those are levels of meditation. Do they go uh, like, like? Do they go with a bottle? Esos niveles sutiles de meditación también van acompañados de un cuerpo más sutil, me imagino, como un cuerpo que come hierbas, etcétera, algo así. Puedes alcanzarlos en tu vida humana. Y si estuvieras haciendo esto de manera consistente, tu comportamiento como humano sería más sutil. You someone who's meditating like that is, is not into TV and you eating as much and consuming as much desire objects as, as, uh, as other people. Entonces alguien que está en ese estado mental no está viendo televisión y consumiendo y comiendo tanto y consumiendo tanto como hacen casi todos los demás. Yeah. And then in the formless realm, their bodies actually do um, you do consume a more subtle kind of food. Y en el reino de la sin forma estás consumiendo un tipo de alimentación que es mucho más sutil. Yeah, they say even their food is not as gross as what we have in the desire realm. Y lo que ellos comen no es nada tan burdo como lo que tenemos acá en el reino del deseo. And then in the formless realm, there's not a physical body to be nourished. The whole being is sustained just by that extraordinary level of concentration. Eso anterior fue para el reino de la forma, porque en el reino sin forma no hay ningún cuerpo físico que tenga que sostenerse. They say concentration is a form of sustenance, a form of nourishment. Porque dicen que la concentración es una forma de alimentarse, como un, algo que tiene nutrientes. So I think good meditators eat less because they're being sustained by in other ways, right? By their meditation. Entonces yo creo que los buenos meditadores comen menos porque están siendo sostenidos por la meditación. People comment how much I eat, so <laughs> you're going assess my level of meditation. la gente comenta que yo como mucho, así que ustedes pueden evaluar mi meditación. But then I have this, you know, I have this. Uh, rejoinder, which is, well, I'm only eating two meals a day, so I have to pack more into it. <laughs> Pero bueno, después yo digo, solo estoy comiendo dos comidas al día, así que tengo que <laughs> empacar un poquito más. You know, and green vegetables, they don't fill you as much as like a uh, heavy piece of steak or something like that. Y los vegetales verdes no te llenan tanto como un pedazo pesado de carne. But no, definitely, Lara, I think it's true. You know. Uh, the way we're practicing and the way we're meditating is, is going to be reflected in how we eat, how much we eat, and what kind of foods we eat. I think there's, I think there's a clear correlation. Entonces Laura creo que tenés un punto ahí, el modo en el que estamos meditando o comiendo se va a reflejar en nuestra práctica. you go into retreat and, you're, and it's going well, you, you, um, you eat dramatically less. Entonces si vas a un retiro y estás practicando bien, vas a comer muchísimo menos. And it's also because you're not running around expending prana on running around, driving, dealing with traffic, having dealing with your kids and things <laughs> like that. y también tiene que ver porque no estás correteando por todos lados y tienes que lidiar ni con el tráfico, eh, ni con manejar, ni con los chicos. Yeah. So you don't need to eat as much, you know. O sea, no estás gastando tanto prana, entonces no tenés que comer tanto. Porque the mind is um, able to concentrate more. La mente puede concentrarse más. Yeah. Okay, so just a couple more things to wrap up class two. Algunas cosas más para terminar con la clase 2. So yes, last night we had the five types of beings um, in the desire realm. Ayer right? estuvimos hablando de los cinco tipos de seres que viven en el reino del deseo. Does that ring a bell? Mm-hmm. <laughs> ¿Eso les suena? Uh, do you have that saying in Spanish? Yeah. You have a equivalent? Te suena, ¿no? Yeah. Ring the bell. Yeah, kind of. Kind of. You remember? Yeah. So. Uh, It's, there's a question the five types of birth within the entire cycle of suffering life. Hay una pregunta acerca de los cinco tipos de nacimiento dentro del ciclo del sufrimiento, de la vida de sufrimiento. And, and it's basically the same thing. Uh, the first four are the same. Y básicamente es lo mismo, los primeros cuatro son iguales. Which were? Que son? Las seis infernales yeah. helping retas, animals, and humans. Yes. Yeah. Humans. Yeah, and then for the fifth category, pleasure being. Uh, for the desire realm, it's just the six types of pleasure being that reside in the desire realm. And here within the broader category, you, you just pleasure beings in general. Y, el quinto sería los seres de placer. ¿sí? Todos los seres de placer, que son seis tipos que viven en el reino del deseo, entran en la categoría amplia de seres de placer. Y esas son las cinco opciones. Entonces, en esta categoría de seres de placer entrarían los seres de placer que viven en lo que es el reino del deseo, de la forma y el sin forma. So they're slightly inferior to the full pleasure beings. And so they're set to suffer jealousy. They, they look at the full pleasure beings who their temporary paradises are even more exquisite and they have jealousy towards them. Entonces estos seres de semi placer eh, em, están en una categoría un poquito más abajo que los que de placer completo y se dice que sufren de celos porque miran a los demás con celos. And then there's a question uh, what does the Abhidhamma Kosha say are the four ways of taking birth? Entonces hay otra pregunta que dice cómo, eh, de qué manera la Abhidharma Kosha dice que uno puede tomar nacimiento. ¿Cuáles son las cuatro maneras? So the first one is birth from an egg. La primera es nacer de un huevo. Second one is birth from the womb. El siguiente es nacer de un vientre, de útero. Third one is they call it birth from warmth and moisture. El tercero lo llaman nacer de la humedad y el calor. And I think, for example, this is referring to, like, for example, certain kinds of insects that, you know, when the conditions are right, the, the water and, and, the heat, um, they, they, they're born. Y esto por ahí se refiere a algunos insectos que cuando están dadas las condiciones de calor o de humedad um, eh, nacen. And I think, you know, scientifically today we might say they're actually getting born from tiny eggs or, or Y por ahí científicamente hoy estamos diciendo que están naciendo de huevos pequeñitos o de larvas. Pero según las escrituras dicen que nacen del calor y de la humedad. Y la cuarta manera le llaman una manera instantánea como un ser completo sometimes called a uh, miraculous birth. A veces se lo llama un nacimiento milagroso. Uh, you don't have parents, you just kind of show up in your new life uh, fully complete. No tenés padres, simplemente te mostrás en tu vida siguiente totalmente completo. So the Abhidharma says that human beings can take um, all four kinds of ways, can be born all four ways. El eh, Abhidharma dice que los seres humanos pueden nacer de cualquiera de estas cuatro formas. Now obviously that's, that sounds a little strange, okay? Y eso obviamente suena un poquito extraño, ¿no? Yeah, and look, I don't know. Uh, <laughs> you, will see in the reading that Master Vasubandhu and uh, so I think it's in the, com- the commentary by uh, His Holiness the First Dalai Lama. Historical examples of humans that were born from an egg and, um, and from warmth and moisture. And uh, yeah, maybe, I don't know. I'm, I'm, not able to say that that's not correct or that's, I, I, I think it's, we shouldn't say that this is just kind of silly Entonces van a ver en la lectura, van a leer que el maestro Vasubandhu, en realidad está en el comentario que hace su, el primer Dalai Lama, cuentan la historia de seres que han nacido de un huevo o que han nacido del calor y la humedad. Eh, y dice que yo no puedo decir si esto es correcto o no, eh, pero bueno, es lo que está ahí en las escrituras. Y por ahí solamente lo podemos poner en el estante. But I was thinking of karma and emptiness is true, then perhaps, you know, the, this is possible, you know, someone could have the seeds to have that kind of birth. Mm, y también pienso que si, bueno, si el karma y la vacuidad son ciertos, alguien podría tener las semillas para tener ese tipo de nacimiento. And there's also some examples of, of, of um, humans who were born instantaneously. Y también aparecen ejemplos de humanos que han nacido instantáneamente. And what I found interesting is that they say Y lo que a mí me resulta muy interesante es que dicen que los primeros seres humanos que habitaron el mundo aparecieron instantáneamente, de una manera milagrosa. Entonces por ahí sí puedo pensar en la historia de Adam y Eva en el libro del Génesis. Estaba pensando que tantos niños nacen hoy eh, por fertilización in vitro. Los crean eh, después, después son gestados en un útero, pero en realidad se conciben fuera de un útero. Ya. So I was staying with Mela and Chapa, as some of you know. Y me estuve quedando con Mela y Chapa, como algunos de ustedes ya saben. And, and one night, one night Mela says, why is it that in all the paintings of Adam and Eve, they have... The apple. Entonces Mela una, una vez I hadn't thought about it before, and then, you know, this class comes along. una vez una noche me la preguntó. Porque es que todas las imágenes de Adán y Eva tienen un, un ombligo. Inteligente. Dice, ¿por qué es que siempre tienen un ombligo? That was pretty cool. So thanks, muchas gracias, Mela. Oh, some of you studied the Yoga Sutra by Master Patanjali. ¿Algunos de aquí estudiaron el Yoga Sutra por el maestro Patanjali? Apparently he, he, he was born like uh, miraculously. Aparentemente él nació de manera milagrosa. You know, he just appeared in his uh, mother's hands, right? Yes. Out, of, out of the water. Él se apareció en las manos de su madre. That's what his name means, I think. Mm Patanjali means Um, fallen from the sky, no? Fallen Patanjali. Yeah. Eso, eso es lo que significa su nombre, caído del cielo. Yeah. So there are, you know, and they say like Master, um, yeah, Padmasambhava was also born miraculously like that. So, yeah, yeah, yeah, he's not just born. Y también dicen que el maestro Padmasambhava nació así de manera milagrosa de un loto. So there are these, you know, ancient scriptural examples and. Uh, Entonces están estos ejemplos en las escrituras antiguas. You know, so for people from years gone by, it, it, it wasn't a crazy thing to say that humans can be born miraculously. <laughs> Entonces, realmente no es tan loco decir que por ahí los humanos pueden nacer de manera milagrosa. I don't know how much is happening now in our world, but uh, maybe there come different in those days. Yo no sé cuánto de esto está sucediendo ahora en este momento, por ahí en tiempo anterior el karma era diferente y por eso lo podían ver. Okay. They say animals can take all four kinds of birth. Dicen que los animales pueden tomar los cuatro tipos de nacimiento, de las cuatro formas. Uh, they say uh, craving spirits are mostly born instantaneously as complete beings, but some are said to be born from the womb. Dicen que los fantasmas hambrientos nacen principalmente de manera instantánea, pero que algunos pueden nacer de una forma womb. Eh, pero que algunos pueden nacer de un útero. Hell beings, pleasure beings only take the fourth kind of birth, instantaneous. Y los seres infernales y los seres de placer solamente toman el cuarto tipo de nacimiento, que es instantáneo. Now, I'm just going to back up just briefly. So, we covered the five types of birth of being within the entire cycle, right? Entonces, ya cubrimos los cinco tipos de nacimiento dentro del círculo. There's another, another kind of birth we'll talk about tomorrow mm. that's not traditionally included in that list. Hay otro tipo de nacimiento del que vamos a hablar mañana que tradicionalmente no se le incluye dentro de este círculo. Um, y eso se lo conoce como un ser eh, en el bardo o un ser intermedio. And we'll talk about it, but it's, it's, it's basically a, a, a fairly, a relatively brief birth that you have to um, get from where you died to your next uh, rebirth y voy a estar hablando de ello, es como, es un nacimiento breve que tenés, que es una transición entre tu, nacimiento, nacimiento previo y el posterior. Yeah. So the last point here is that Bada beings, the intermediate. Después de la muerte, después, ¿no? pero tomas su cuerpo específico. ¿Es <laughs> después de la muerte? Fue una pregunta. Y la otra es, ¿tomas un cuerpo específico y todo? Sí, dice que tenés un cuerpo de bardo, en el bardo. Y vamos a hablar de esto. Cómo es el bardo para vos va a depender del tipo de nacimiento que vas a tomar después. Pero dicen que los seres en el bardo toman nacimientos que son instantáneos. So I think that covers everybody. Eso cubre a todos. And then there's a question which births are considered better than others. Y después pues hay otra pregunta que dice cuál de todos los nacimientos es considerado mejor que otro. And um, yeah, this was an interesting um, uh, question they address. Esta es una pregunta interesante que están haciendo. So they say that uh, the instantaneous birth is the It's considered the most desirable because it causes no pain to anyone. No pain. There's no mother that has to go through any pain giving birth, etc. And, and there's no pain to yourself. Entonces dicen que el nacimiento instantáneo es el más elevado en tanto que no está generando sufrimiento ni para tu madre ni para ti mismo. The next they say the birth from warmth and moisture is the next most desirable. El siguiente más deseado de todos es el nacimiento que viene de la humedad y del calor. Because although there's some pain to yourself during the birth process, there's no pain being inflicted upon, uh, being uh, experienced by a mother or anybody else. Porque aun cuando este tipo de nacimiento implica cierto sufrimiento para vos mismo, no estás infligiendo algún tipo de dolor en una madre o en algún otro ser. And then next they say that birth from a womb y después está el nacimiento de un útero. Is the next most desirable uh, because it it hurts the mother Y este es el que le sigue en el más deseado porque dicen que lastima a la madre una sola vez y te lastima a vos una sola vez. ¿Es verdad? <laughs> no Okay. <laughs> ¿No hay comentarios? It says like physically yes, maybe you're just hurt once, but then like when your child grows up, like you still with some hurt. Right. Okay. Yeah. Yeah. <laughs> okay. So finally, birth from an egg is considered the least desirable. Y luego está el nacimiento de un huevo. Este es el menos deseado. Because they say it hurts the mother once, but it hurts you twice. porque dicen que lastima a la madre una vez y a ti te lastima dos veces. So, as they say, you can cook that. Y como esto es lo que dicen, <laughs> cocínenlo. ¿Por qué dicen eso? Why do they say that? Why do they say that? I don't, I, I don't know. There's not, there's not an explanation. Uh, first you come out of your mom yeah. and then you have to maybe when the egg comes out it. and then when it hatches por ahí puede ser cuando el huevo sale y después cuando se rompe. Yeah. Sounds good. That's sounds good to me. Suena bien para mí. Yeah. There, there's not a there's not an explanation. No hay una explicación de que yo sepa. At least not in the text that is in the reading. Por lo menos no en el texto que está en la, en la lectura. Uh, they say the frequency of births um, throughout all of samsara uh, matches the desirability of, of births. Matches? Matches. Um, the, the what? The, the, the frequency or the number of beings being born in, in those four different ways mm-hmm. matches the level of desirability. Meaning, uh, there are more beings being born instantaneously across samsara than any other way. So there's more instant birth than other things. Entonces dice que eh, estos cuatro niveles, eh, el grado de estos niveles de deseabilidad, de esto que hablábamos recién, tiene relación a la, a la, cantidad de nacimientos que hay en Samsara. O sea que habría más seres que están naciendo de manera instantánea en Samsara. So yeah, the same order, high to low of the desirability matches the, the frequency or the, the number of beings being born that way. Entonces, el mismo orden que está en deseabilidad, de arriba hacia abajo, se asemeja a la frecuencia de seres de arriba hacia abajo que están naciendo en samsara. ¿Entendió? O sea, el, primero de arriba era eh, nacimientos instantáneos. Ese es el más deseado. El, de los que la mayor cantidad de seres en samsara nacen en el instantáneo. ¿Se entiende? El mismo orden que hay en deseabilidad es la misma frecuencia de seres que nacen en samsara. Entonces, en este reino de samsara hay más seres que hoy están naciendo de manera instantánea y los seres que están naciendo de un huevo son mucho menores. And, and one of the reasons why the number of instantaneous births is, is so is the greatest. The most, is the most uh, frequent way of taking birth. Y una de las razones por las cuales tomar un nacimiento de manera instantánea es tan habitual y es de las más frecuentes. It's, it's not just, and this is a little depressing. It's, it's said not just because hell beings are born instantaneously. Esto es un poquito deprimente, pero es porque los seres infernales nacen de manera instantánea. but because, um, and we'll, we'll come to it, but there's, there's a cycle of the physical life of a, of a world, of a planet. Entonces vamos a volver a esto más tarde, pero hay un ciclo eh, de una vida física en el planeta. planets are created and then planets anything that's created is ultimately destroyed. Todo lo que es creado luego es destruido. You know, like this this planet will I think it's quite a long time away, but eventually, when the when the, the sun reaches its supernova, it will engulf and burn up this planet. Entonces, eh, este planeta yo creo que falta un tiempo, ¿no? Pero cuando el Sol alcance su máximo supernova, eh, se va a destruirlo. So they say that, you know, when, when a planet is destroyed and there's you know, billions or trillions of, of beings on that planet. Uh, they have to go to, they have to continue their, their life in a different world, and they, so they, they were instantly um, sent to a different, to another world to finish their life. Entonces dicen que cuando un planeta se destruye y allí habitan billones o trillones de seres, tienen que continuar su vida en otro planeta, entonces instantáneamente son surgen en otro mundo. so at, Y entonces en ese momento tenés como trillones de seres que surgen, ¿Cuántos insectos y peces hay? Yes, you get trillions of beings at that time being reborn in a similar world. Entonces tenés trillones de seres que en ese momento renacen en un mundo que es parecido. Okay. Um, and then there's the last question on, for homework two. Y, y luego hay una última pregunta para la tarea número dos. It is addressing the issue of can you have like prior knowledge of what kind of rebirth you're going to have. Y la pregunta eh, se relaciona con que si podés tener algún tipo de conocimiento previo sobre el nacimiento que vos vas a tomar después. Y lo van a poder ver en la lectura y está hablando sobre cuatro formas de conciencia que podés tener durante el momento del renacimiento. next level Y el siguiente nivel sería además estar consciente de lo que está sucediendo mientras estás naciendo. And el the em, dice, ¿qué es lo que está sucediendo mientras estás naciendo en el después si estás consciente de tu entorno. You're just aware of what's, happening, like you know you're being born and you're... O sea, que estás consciente de, de, lo que está pasando, de que estás naciendo. Estás consciente de eso. De And then the fourth level is what applies to most of us, which is the negative, which is not having any awareness of all of what's happening during any of those stages. Y el siguiente nivel es el que nos pasa a la mayoría de nosotros, que es no tener conciencia de nada de lo que sucedió en cualquiera de las otras tres etapas. O sea, yo no puedo acordarme haber nacido. For better or for worse. <laughs> por bueno o por malo que sea. So it says that um, okay, we don't have much time and it's Yeah, there's a kind of life you can take. In Sanskrit, it's called uh, Chakravatan. Hay un tipo de vida que puedes ten, eh, tomar que en sánscrito se llama Chakravata. Vatin. Vate. Vatin. Vatin. Yeah, and and it, this, these are wheel turning emperors. Y esto es el eh, there was a wheel turning. Wheel turning emperors. Un emperadores que giran las ruedas. Yeah, and these are very rare, like if the karma is not quite as good but still incredible, uh, you have to do something like win, a, win an election. Yeah. y si el karma es extraordinario también, pero no tan extraordinario, por ahí tienes que hacer cosas como tales de hacer una, unas elecciones, un, una votación. And then if it's not quite as good as that, uh, you have to use your massive armies to intimidate and become ruler of the world by kind of military show of military power. Y si todavía es un poquito de menor grado, tenés que hacer cosas tales como tener un ejército y tomar el poder porque mostrás tu poder eh, de la armada. And apparently they have these like incredible spaceships that are huge and they, they can travel across the universe really fast with huge armies and uh, you know visit their territories and make sure <laughs> <laughs> Y dicen que tienen estas naves extraordinarias en las que pueden viajar con todo su ejército por todos lados y ir a visitar sus territorios. So the, the scriptures say that uh, the beings who have that kind of karma to be a wheel turning emperor, they, they, they have level one consciousness. they're aware of what's happening as they enter the mother's womb. Entonces dicen que los seres que tienen este tipo de karma, eh, que son como los emperadores que pueden girar la rueda, tienen el tipo de nivel de conciencia primero del que hablamos, o sea que se dan cuenta cuando entran en el útero de su madre. They say that self-made Buddhas, um, Pratyeka Buddhas, um, have that level of awareness and they also have level 2 awareness. Consciousness uh, whilst they're in growing inside the mother's womb. Y dicen que los budas, que son los budas autorrealizados, tienen ese primer nivel de conciencia que es cuando entran al útero de la madre y también tienen el segundo nivel de conciencia que es cómo crecen en el útero de la madre. And then they say that fully enlightened, fully enlightened beings are aware of all three stages. And I think that's referring to like when they're sending an, an emanation to be sent and go through the process of being born and appear to be normal and so on. y dicen que los seres totalmente realizados tienen los tres niveles de conciencia eh, y es como que yo podría pensar que son esas emanaciones que toman un cuerpo y hacen todo el show de la vida. Ah. Pratica Budas, los realizados tienen los dos primeros niveles de conciencia. Yeah, it certainly goes, goes to uh, someone who um, has, has reached nirvana. Los budas autorrealizados son seres que han alcanzado nirvana. The permanent ending of all their mental afflictions. La cesación permanente de todas las aflicciones mentales. Yeah. So that's like the goal of the Hinayana track. Ese es el objetivo del vehículo del Hinayana. Yeah. Do you want to go for a few more minutes? We'll just start class three at least. Seguimos unos minutos más y empezamos la clase 3. How's everyone feeling? ¿Cómo se sienten? Good.